الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Doista svaka zahvala pripada našem gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat, mir i selam na Allahu poslanika alihi salatu wasalam, njegovu porodcu, časne asabe i sve one koji slijede na putu istine do sudnjega dana. Uvažene braćo i poštovani sestre, uvaženi gledatelji, Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Ovo je naša 14. emisija, ako se ne veram, u kojoj sat vremena prije iftara se družimo učeći Allahovu knjigu, učeći nešto iz Kur'ana, savjetujući jedni drugi i na kraju odgovarajući na vaša pitanja, dileme, sugestije i kritike. Večeras, ako Bog da, pošto su već došle na red neke kraće sure, učimo nekoliko sura na 595. stranici i 596. stranici. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب Uvažena braćo i poštovani sestre, to su bile četiri sure koje smo danas pripremili za vas. Svakako duboko se nadamo da ste iskoristili ovo vrijeme da uzmete poveznicu ovog našeg druženja i da je proslijedite vašim prijateljima, da pozovete druge ljude, da se zajedno sa nama druži, da zajedno učimo o našoj vjeri. Jučer smo u savjetu kojeg smo uputili govorili o bitnosti nauke u islamu i došli smo do momenta gdje smo spomenuli da je najbitnija spoznaja i najbitnije znanje znanje o Allahu Đelešanu, a isto tako s druge strane najgore neznanje jeste neznanje ne poznavati svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Konstatirali smo i to je, nadam se, stvar oko koje imamo zajednički stav, a to je da, nažalost, stanje muslimana je takvo da velik broj muslimana o svome gospodaru ne zna skoro pa ništa. Iako, ako bi mi pogledali u arapski, znači, eh, ajde da kažemo, arapsko podneblje, kada je pogledali u knjige koje su napisane na arapskom jeziku o uzvišenom Allahu Đerlešanuhu, u kojima se komentarišu Allahova lijepa imena i svojstva, vidjeli bi stotine tomova. Nažalost, na znači, našem bosanskom jeziku je veoma malo literature koja govori o našem gospodaru, stvoritelju Allahu subhanahu wa ta'ala. Mi ćemo danas pokušati kroz nekoliko ajeta samo malo, samo da malo odškrinimo, da malo pogledamo u te ajete koji govori o Allahu subhanahu wa ta'ala. Svakako moj savjet je svima vama E, naročito sada u Ramazanu, jer vjerujem da svi smo sada kontinuitet e, postigli učeći Kur'an i da smo e, intenzivirali svoje druženje sa Kur'anom, jedna posebna znači stvar i jedna posebna opaska jeste kada učite Kur'an, mnogo pažnje posvećujte ajetima koji govori o Allahu. Mnogo puta i mnogo pažnije posvetite krajevima ajeta kada se govori, znači mnogi ajeti završavaju sa Allahovim imenima i njegovim svojstvima, pa malo, a, pogotovo ako imate tefsir ibn Kethira, vratite se malo na komentare tih imena. U svakom slučaju, primjera radi, Allah Želešanu na više mjesta u Kur'anu kaže وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Doista je Allah svemogući. Braću moja draga i cijene sestre, ako pogledamo danas u stanje ljudi. Zašto su se ljudi, hajde da kažemo, e, njihovo ponašanje, zašto je ovako kako jeste? Zašto ljudi veoma lako čini grijehe? Zašto su ljudi nepokorni Allahu subhanahu wa ta'ala? Jedan glavni razlog jeste zato što nisu spoznali svoga gospodara. Zamislite da imate čovjeka kojeg neko dobro jednom zastraši, neko velik, razvijen, korpulentan, jednom zastraši neko malehno dijete. Tu dijete nikada neće zaboraviti tu osobu. Mi, braću moja draga, nedostaje nam spoznaje Allah Đelešanu pa da čeznimo za u njegovo lice, ali isto tako da se bojimo Allahove kazni. Pa uzmite samo ovaj ajet Wallahu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah je svemogući. Ne postoji nešto što može pasti na naš razum i pamet našu, a da to Allah ne može. Samo kada bi, braću moja draga i cijene sestre, razmišljali o ovim ajetima, da je Allah subhanahu wa ta'ala sve mogući. Isto tako, Allah Đelšanu u Kur'anu kaže, a on kada želi nešto, i da arade še'en, kada Allah želi, želi nešto, bilo šta, samo kaže budi i ono budi. Pa zamislite da smo mi svakodnevno u našem životu, kroz, ovu, kroz ovo trnje, kroz ovaj život, kroz ove probleme, da smo neprestano svjesni činjenici da naš gospodar je sve mogući. Može sve. Kada želi nešto, samo kaže budi i ono budi. Da li bi bilo u našem životu mjesta za tugu, za depresiju i tako dalje? Pa znači mi imamo gospodara koji sve mogući. Stvorio je zemlju i nebesa. On kada želi nešto, on samo kaže budi i ono bude. Isto tako, ako pogledamo, znači, u samo jedno ime ili jedno svojstvo uzvišenog Allaha Đelšanu, njegovo znanje. Allah Đelšanu je sve znajući. Sve, sve, sve. Allah Đelšanu sve zna. Kaže Allah Đelšanu u Kur'anu, on zna ono što govorite javno i što govorite tajno. On zna ono što vaše grudi kriju. Znači Allah Đelšanu zna šta je na zemlji, zna šta je na nebesima. U jednom kuranskom ajetu Allah Đelšanu kaže وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا Nema ni jednog lista koji padne na planeti, a da Allah ne zna za njega. Hajde pokušajmo, braćo moja draga i cijene sestre, razmisliti o Allahovom znanju. Pa kada bi imali ovu činjenicu, mi neprestano na umu, da Allah Đelešanu zna za nas gdje god da smo. Da li smo u rudniku, u jami, ili u svojoj kući, ili negdje na planini, ili u moru, ili, ili, Allah za nas zna. Zna za naše postupke. U drugom ajetu Allah Đelešanu kaže Inna Allahe bi kulli še'in basir. Allah Đelešanu sve vidi. Imamo gospodara koji sve mogući. Imamo gospodara koji kada želi nešto samo kaže budi i ono budi. Imamo gospodara koji sve vidi. Imamo gospodara koji sve zna. Treba li, braćo moja draga i ciljne sestre, da još govorimo o našim gospodaru, Allahu subhanahu wa ta'ala? Uzmimo samo aspekat Allah Đelešanu je taj koji daje rizk i na faku. Kaže uzvišeni Allah, وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا Nema ništa da živi na planeti, a da mu Allah ne daje na faku. Pa je Allah taj koji daje na faku. Nažalost, velik broj ljudi ne zna ovu činjenicu. Da je Allah taj koji daje na faku. Ne može nam doći mimo onoga što nam Allah odredi i što nam Allah podari, ne može nam doći jedno zrno pšenice. Pa je Allah taj koji daje na faku, braću moja draga. Pa je smiješno i više nego smiješno kada neko za izgovor zašto neklanja kaže ja moram raditi, ja moram trčati. Zar čovjek može zaraditi nešto što mu Allah nije propisao? Allah poslani kaže u vjerodostojnom hadisu i volio bi da ovaj hadis zapamtite jer on ostavlja velikog traga na naš život. Kaže kada čovjek bude u utrobi svoje majke i kada se napuni 120 dana. Četiri mjeseca. Allah Đelšanu pošalje meleka. Naredi mu da udahne dušu u dijete. Znači još je dijete utrobi. Tek je četiri mjeseca. Udahne se u njega duša i Allah Đelšanu naredi tom meleku da mu zapiše i propiše četiri stvari. Jedna od te četiri stvari jeste da mu propiše na faku. I ono što je tog momenta zapisano. Ne može, braćo moja draga i cijene sestre, biti povećano niti smanjeno. Kada bi se sva planeta sakupila, da vam umanji samo jedno zrno pšenice koji vam je Allah propisao da će vam doći, ne mogu vam to spriječiti. Jer je to odredio gospodar zemlje i nebesa. Pa znači da učimo, da spoznajemo ko je naš gospodar kroz njegova imena i svojstva. Allah je milostivi i samilosni. Jesmo li ikada o tome razmišljali? Koliko smo mi griješni, koliko griješimo, a Allah je opet milostiv prema nama. Zamislite kada bi naše dijete prema nama bilo u toku dana cijeli dan nepokorno. Da li bi najveće mi, hajde da kažemo, bili veseli sa njim? Možda jedan dan bi, ali dva dana, tri dana, četiri dana, šta god djetu reknemo ono nepokorno. Kako bi se mi prema njemu odnosili? A pogledajte milosti našeg gospodara. Njegov rob koji je Allah stvorio i ostavio mu slobodu volje, 30 godina ne pada na seđdu i pokuca na, na, vrata uzvišnog Allah, kaže gospodaru ja bi da se pokaji. Zamislite da je nama naše dijete nepokorno. Naše dijete, ne komšija, ne neko tamo lijevi, naše dijete nam nepokorno 30 godina. I nakon 30 godina kaže, e eto, babo, ja bi da mi halališ. Ali uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, njegova milost je tolika da otvorena su vrata svim njegovim robovima bez obzira koliko su, koliko su bili nepokorni uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa je Allah Đelešanu taj koji je stvorio ljude, stvorio zemlju i nebesa. Allah je sve znajući, Allah sve vidi, Allah sve zna. Ono što kažemo, ono što mislimo, ono što je u našim grudima, sve to Allah zna. Ovo ostavlja velikog traga na insana, braću moja draga. Čemu? Zavidnost. Ako znamo da Allah zna za tu našu zavidnost u srcu. Prezirimo našeg rođenog brata, prezirimo našu rođenu sestru, komšiju, prijatelja, zavidi smo jedni drugima, a Allah Đelešanu zna šta je u našim grudima i šta je, e, šta je u našim mislima. Pa spoznaja, istinska spoznaja Allaha Đelešanu kroz njegova imena i svojstva ostavlja velikog traga na insana. Allah subhanahu wa ta'ala e, je El Hakim, mudri. Ništa se ne može desiti osim mudrošću Allaha subhanahu wa ta'ala. Nakon toga postavlja se pitanje kako čovjek koji želi da spozna svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala, kako i na koji način ispravno upoznati Allaha subhanahu wa ta'ala. Prva stvar, iščitavanjem Kur'ana. Uvažene braćo i poštovane sestre, e, ponavljam ovaj savjet. Odvojite svoga vremena kada učite Kur'an da ajete koji govori o Allahu Đeleša, a njih je mnogo, izrazito mnogo, njima posebnu pažnju posvetite. Posvetite pažnju ajetima koji govori o džennetu, koji govori o džehennemu, ajetima koji govori o vrstama ljudi, o mu'minima, o vjernicima, o nevjernicima, o licemjerima. Pa pokušajte sebe izvagati ima li nas negdje u ajetima koji govori o mu'minima, ima li nas negdje u ajetima koji govori o licemjerima? Ne daj Bože. Ima li nas negdje u opisu kako Allah opisuje nevjernike? Pa isto, to su tri vrste ajeta kojima treba mnogo pažnje posvijeti. Ajeti koji govori o sudnjem danu, težini sudnjeg dana, o džennetu, o džehennemu i tako dalje. Ajeti koji govori o vrstama ljudi, tri su vrste ljudi, vjernici, nevjernici i licemjeri. Svaka od ovih znači, grupa ima mnogo opisa u Kur'anu, pa da se preispitamo. I na kraju treća, možda najbitnija stvar, spoznaja Allaha Đelešanu kroz njegova imena, kroz njegova svojstva. Svakako imamo neke stvari e, koje pročitamo u Kur'anu, možda ih nećemo odmah moći razumjeti, pa nam je potreban tefsir. Pa da se vratimo na neki validan, ispravan e, tefsir, moj savjet je svi oni koji mogu da nabavi tefsir Ibn Kefira, e, rahmetullahi alihi, i kada im nešto, hajde da kažemo, bude nejasno u Kur'anu, da se vrate i da vide šta je e, ovaj veliki imam Mufesira kazao o određenom ajetu. Pa znači prvi način kako da spoznamo i da upoznamo svoga gospodara onako kako on jeste zaista, jeste kroz Kur'an. Nakon toga dolazi svakako sunet Božijeg poslanika. Allahu poslanika ali se u mnogim svojim hadisima govorio je o svome gospodaru. Nakon toga isto tako iščitavajući e, vjerodostojne knjige koje su napisane o Allahu Đelešanu. Ja što znam i preporučio sam neku noć i opet se vraćam to mi, preporučujem svakom bratu i sestri da nabavi knjigu od našeg šeha Sanela Ramića koji je napisao knjigu e, u kojoj je komentarisao Allahu Đelešanu lijepa imena. E, Knjiga ima dva toma, zaista nešto veliko, veliko, vrijedno blago koje bi trebao da ima svaki, hajde da kažemo svaki vjernik, svaka vjernička porodica, svaka kuća bi trebala da ima tu knjigu i da je lagano iščitava. E, to je najveće znanje, spoznati svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Isto tako spoznati e, Allaha subhanahu wa ta'ala možemo kroz njegova, e, kroz njegova stvorenja. Pa pogledajte, braću moja draga, koliko je insan slabašan. Danas, iako postoji tolika tehnologija, još mi ne znamo gdje je kraj kosmosa. Ne znamo gdje je kraj svemira. Allah Đelešanu je stvorio zemlju i nebesa. Pa kada čovjek vidi e, ta stvorenja, kakav je i koliki je onaj koji je to stvorio. Pa znači razmišljanje o Allahovim stvorenjima, razmišljanje o određenim događajima, o muđizama koji se dešavala za vrijeme Božih poslanika, ali se se seram, svakako jača naš iman i, e, hajde kažemo, upotpunjuje našu spoznaju o Allahu subhanu wa ta'ala. Pa i samo razmišljanje, vi danas pogledajte, Navodio sam više puta taj primjer kada bi čovjek otišao negdje u svemir pa ozgor pogledao tu našu zemlju. Ta zemlja ozgor kada je pogleda iz svemira, ona je jedna mala tačkica. A na toj maloj tački ili tačkici imate 6 milijardi bića poput nas. A pogledajte ljudsko tijelo. Koliko smo mi sićušni naspram svemira i naspram, naspram kosmosa. A pogledajte savršenstvo naših tijela, naše oči, naš razum, naš mozak, naši bubrezi, naše srce, krvotok i tako dalje. Ofi enfusikum efela tubsirun. Vi imate u vama samima dokaze postojanja Allaha Đelešanu. Pogledajte samo taj sklad. Da li ima nešto na ljudskom tijelu da nije u skladu? Pogledajte koliko se ljudi trude, napravi auto, napravi auto i na kraju dolazi nova serija bolja, savršenija. Napravi dobar mobitel. Onog momenta kada iziđe to je vrh. Za dvije godine taj mobitel, ljudi u njega ne gledaju. Ali pogledajte savršenstvo i sklad ljudskog tijela. Ima li neko neku zamjerku na ljudsko tijelo? Ima li ljudsko tijelo neku mahanu? Osim ako mi svojim ponašanjem pokvarimo ljudski sklad i, hajde da kažemo, ljudsko tijelo. E, na kraju, braću moja draga, <clears throat> insan bi trebao da se vraća ovim temeljima. Naša slabost, neki dan smo navodili. Jedna mala bakterija uđe u naš zub i mi cijelu noć ručimo, jedva čekamo saba da popijemo tabletu ili da dobijemo inekciju, a ta bakterija je to lišna, malena da je ne vidimo golim okom. Eto ko, eto ko smo, eto, eto šta smo. Jedne prilike došao je jedan, jedan čovjek koji je mislio da je mnogo pobožan, pa jednostavno dobronamjerno kazao je u dovi <clears throat> gospodaru, ako želiš da me kazniš za moje grijehe, kazni me na dunjaluku prije ahireta. Ja ću se strpiti na dunjaluku, ali mi je bitno da na ahiretu dobro prođim. Pa ga je Allah Đelešanhu iskušao samo sa jednom e, sitnom stvarčicom. Prestao je izmokravati mokraću. Znači mokraća se u njegovom tijelu akumulirala, nije mogao izmokravati. Imao je problema samo sa mokraćom pa je se valjao po ulicama i po prašini grada u kojem je živio i govorio je djeci dovite Allahu da me izliječi jer ja sam slagao da mogu trpiti Allahovo iskušenje na dunjalku prije ahireta. Pa je insan slabašan, Allah mu pošalje neku sitnu bolest sitnu bolest pa da vidiš koliko si slab, koliko si potreban Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa razmišljanje o našoj slabosti i razmišljanje o uzvišenosti e, i veličini Allaha subhanahu wa ta'ala e, ostavlja velikog traga na nas. Svakako, <clears throat> da bi, e, da bi napravili jedan mali ispit, da li mi znamo i da li smo spoznali Allaha Đelšanu. Evo nekoliko kratkih blic pitanja da bi prešli onda na vaša pitanja. E, prvo pitanje, gdje e, smo li spoznali Allah subhanahu wa ta'ala, kakvi smo i kakvo je naše ponašanje kada nas ne vidi niko. Da li ima, hajde, mora biti malo razlike, ali ima li ogromne razlike u našem ponašanju kada nas ne vidi niko i kada nas vidi ljudi? koliko puta nam dolaze e, kritike, savjeti i tako dalje, gdje imamo porodice gdje primjera radi, a i obostrano, sestra kaže za muža, on kada je e, na ulici, on je dobar, on je lijep, prijatan, sa svakim je blag, ali kada dođe kući, njegova djeca, njegova supruga, njegovi roditelji, svi ga znaju da je temperamentan, da je ljud, da je osuran, da udara i tako dalje. Pa da li smo mi spoznali Allaha Đelšanu kada smo sami? Da li se tada usuđujemo uraditi grijeh, a kada nas ljudi vide, ne radimo? Ako, ako je tako, onda nismo spoznali svoga gospodara. Isto tako, kako reagiramo kada nam neko citira kuranske ajete u kojima se traži od nas da nešto u svom životu promijenimo? Pa nam neko kaže, brate, ostavi to, to je haram. Allah Žešanu kaže to i to. Pa nam se citiraju ajeti o džennetu, o džehennemu, o zabrani kamati, o zabrani bluda, o zabrani alkohola, o zabrani prevari mi ne mičimo. Innamal mu'minun alladhina idha zukira Allah wajilat kulubuhum. Doista su pravi mu'mini oni kada se spomini Allah, kada se spomenu Allahovi ajeti, njihova srca zatreperi. Pa ostavljali to traga na nas? Ako smo spoznali Allaha, to će ostaviti traga na nas. Isto tako, kada uradimo neki grijeh, da li nas to žulja u našim grudima, ako nakon što uradimo grijeh, nešto smo uradili, neću navoditi grijeh pošto ima mnogo, ali uradimo neki grijeh. Koliko smo mi otupili da nas više svjesne, jednostavno više ne osjećamo ništa prema grijehu. Žena navikla 15 godina, ide otkrivena napolje, jednostavno dolazi i prolazi, gledaju u nje komšije, ništa, znači više njeni senzori stida su crkli. Gdje je tu spoznaja uzvišenog Allaha subhanahu Čovjek naučio da krade, da ide u kladionicu, e, pije alkohol. Jednostavno njegovi senzori su, hajde da kažemo, prestali da radi. Pa nam tu nedostaje šta? Spoznaje uzvišenog Allaha. I na kraju, da li se stidimo da nas taj naš gospodar, uzvišeni Allah subhanahu vidi da radimo nešto što je loše? Ako smo spoznali Allaha Đelešanu, mi ćemo se stidjeti, bez obzira da nas vide ljudi ili ne, da nas naš gospodar vidi da radimo nešto što je zabranjeno. Zbog čega? Jer je on naš gospodar. On nas je stvorio i on nam je sve blagodati podario. Pa da li se stidimo mi svoga gospodara? Tu su neka četiri blic pitanja na osnovu kojih možemo spoznati i e, saznati da li smo mi spoznali našeg gospodara. E, mi sada počinjemo ko Bog da društi sa vašim pitanjima. Prije toga imamo e, samo jednu napomenu vezano za jučerašnji jedan odgovor, a to je e, da je pitao jedan brat da li imaju pravo braća i sestre da uzimaju ove naše video snimke pa da ih sjeku, režu i da ih oni objavljuju. Ja sam jučer to onako, ono, hajde kažemo, automatski odgovorio i, i taj odgovor i dalje ostaje takav da nema smetnje da neko dobronamjerno nešto izreži, ali mi imamo, elhamdulillah, jednu ekipu naših momaka koji, hajde kažemo, servisiraju e, određene stvari, znači kad su u pitanju e, daje i njihov materijal koji se postavlja na internet, e, jednostavno radi u saradnji sa dajama, e, daje imaju priliku da vide određene klipove koje oni izrežu, nekad, nekad određeni klipovi, hajde kažemo, se ne objavljuju zato što nisu lijepo izrezani. Nedijetko nam se dešavalo da ljudi nekada izrezu, izrežu nešto što nije, hajde da kažemo, adekvatno. Nekada su ljudi zloupotrebljavali taj materijal, tako da moj savjet je ipak braći i sestrama da čekaju, kad su u pitanju videoklipovi sa naših predavanja, da čekaju da braća koja su zadužena za te stvari, znači koji pomažu dajama u njihovom davetskom angažmanu, da sačekaju ono što oni isjeku i postavi, nakon toga da, ako želi već hajr, da taj hajr šire, nakon što ga znači daje odobri i nakon što ga e, izrežu ljudi koji su, hajde da kažemo, dobili zeleno svjetlo da je za to. Svakako ja ponovo napominjem onu našu napomenu jer vidim da ovi moji administratori E, radi, radi 24 sata. E, molimo braću i sestre. Hoćemo li da počnemo plakati ovdje, braću i sestre? Možete li se suzdržati od komentara? Razumite li bosanski? Ja ne znam nijedan drugi jezik osim arapskog. Ako ćete da vam to rekli na arapskom. Možete li se suzdržati od komentara bez obzira? Ako neko nešto pita, imamo administratore koji ćemo odgovoriti na to. Ako neko provocira, administrator će ga opet sankcionisati ne mogu da vjerujem da ljudi ne razumiju i da ne žele znači, da se povinuju onome što im govorimo. Allah vam dao svako dobro. Nemojte znači e, da svojim možda e, ponašanje budete razlogom stanu ove emisije. Jednostavno što moramo imati čovjeka koji 24 sata stoji tu i ljude sankcioniše samo zato što komentarišu. Rekli smo da je dovoljno čovjek uđe, da se poselami i da sluša. Znači, bez obzira, mi ćemo imati svaku noć jednog ili dvojicu ili trojicu e, kojima ne trebaju šetan. Jednostavno, oni u Ramazanu e, rade mimo šetana i sa šetana bez šetana koji će provocirati. Ali nemoj da vi budete ti koji ćete im odgovarati. I ako neko postavi šerijetsko pitanje, Imamo administrator koji neprestano postavljaju obavijesti da se pitanja stavljaju, e, da se šalju putem e-maila. Pa Allah vam dao svako dobro, da pokušajte malo da se urazumimo, da znači ne komentarišemo, da ne ometamo druge ljude. Jučer nam je Hazrete Akica iz Pazara e, nešto preporučio kako se ti komentari mogu i sklonuti sa, sa onaj vidnog polja kod vas, pa pokušajte to uklon da to, brate, i ne vidite i da vam to ne smeta. Žao mi je što, što sam djelimično izgubio raspoloženje da vam odgovaram na vaša pitanja jer e, ne mogu da vjerujem da nakon 15 dana ne možemo da naučimo jednu osnovnu stvar upali predavanje i pusti. Ništa više. Znači nama je toliko to teško shvatiti da nam neko kaže upali predavanje i samo se skloni, ne mogu ništa komentarisati. Ne mogu da vjerujem da mi to ne možemo razumjeti, ali eto, to smo mi, ipak to smo mi. Pitanje glasi, imam 10 godina braka, i za sebe imam dvije čirke, koji obavljaju namaz na vrijeme, ali nikako ne mogu svoju ženu govoriti da uzme abdest i da klanja. Znači čovjek ima dvije kćeri koje klanjaju, ali ima problem sa suprugom koja e, jednostavno ne može da počne da klanja. Šta je tu rješenje? Rješenje je, brate moj dragi, da budeš blag, milostiv sa tom svojom suprugom, da ih savjetuješ, da iskoristiš, hajde da kažemo, e, lijepe, adekvatne momente, e, da joj pustiš neko predavanje da posluša bez, bez ja imam to, hajde kažemo, običaj kazati, nekada prekomjerno savjetovanje i kritikovanje može polučiti negativne rezultate. Znači, inšala, dobročinstvom, lijepim ponašanjem, primjerom ti i tvoje kćeri, ako Bog da, ta supruga će to, inšala, nekada shvatiti. <clears throat> Imam pitanje kako, klanja, eh, kako treba klanjati sjedeći sunnete i farze ako osoba je jako bolesna i ne može drugačije da klanja. U svakom slučaju zapamte danas jedno veliko pravilo, a to je kada je u pitanju namaz, e, sunneti, čovjek može klanjati sunnete u startu odmah sjedeći, ali njegov namaz na pola nagrade od farza. Dok kada je u pitanju farz, čovjeku je obaveza da klanja stojeći. Ako ne može, znači čovjek bolesni klanja shodno onome što može. Tako da znači e, čovjek će klanjati onako kako može, e, znači ako može, ako ne može stajati onda će klanjati sjedički, tako da će mu kada bude ruku činio pogeće malo znači glavu, kada bude išao na seždu pogeće više i znači u svakom slučaju jedno veliko pravilo čovjek bolesnik će klanjati sodno situaciji i stanju kako on može. Ne znam zašto neka nam sestra se javila, kaže puno vidim da ljudi ljube noge majci i ocu. Ja ne znam gdje li ta osoba živi, na pisanje je bosansko, znači vjerojatno je tu negdje u Bosni. Ja nikad u životu nisam vidio da neko ljudi, ljubi roditeljima noge i ruke. E, a, a zaista mi je drago bilo da nekoga vidim da je toliko dobročinitelj svojim roditeljima. Pa je pitanje da li se mogu ljubiti znači stopala i e, noge svojoj majci iz dobročinstva prema njoj. sam učenjaci kada su govorili o tom pitanju kažu može pod nekoliko uvjeta da to bude samo roditeljima, da to bude iz dobročinstva, znači time čovjek želi i badet. Želim znači da poljubim e, noge svojoj majci zato što je ona činila prema meni dobročinstvo tokom cijelog života, zato što je se patila. Želim da budem znači dobročinitelj i znači da to ne bude često. To su znači tri neke e, odrednice kada je u pitanju ovaj postupak, iako zaista meni nije poznato da se to često radi u Bosni. <clears throat> Kada je u pitanju teravija, da li izaći nakon osam, da li ostati do kraja, ko je u pravu, zašto neko izlazi ranije, zašto ne izlazi i tako dalje. Ovako, braću moja draga, uzmite sebi večeras jedno veliko pravilo, klanjanje teravije namaza je dobrovoljna stvar. I ne treba da nas buni što neko iziđe nakon dva, neko nakon četiri, nakon osam, neko ostane do kraja dobrovoljni ibadet, hvala Allahu Đeršanu kad je došao da klanja farze. Kamo sreći kad bi se mi sikirali za naše bošnjake koji ne klanjaju za farze, kao što se sikiramo za ljude koji iziđu nakon osam rekiata. Ja nisam neki veliki pobornik da neko izlazi nakon osam rekiata, iako ja izlazim prvi. Ali znači, e, ne treba da nam to smeta. To je dobrovoljni ibadet. Tako da znači čovjeku dobrovoljnog ibadeta uzima koliko hoće. Svakako ljudi koji izlazi nakon osam rekiata ili nakon deset ili e, znači nakon 12 bilo kad treba maksimalno se potrudi da nikoga ne znemiravaju, da ne pričaju u džamiji, da ne pričaju čak i ne pred džamijom ako se čuje u džamiju njihovo razgovaranje kako ne bi druge ljude ometali u njihovom ibadetu ali je tu u osnovi dobrovoljni ibadet, ne smije nikako da bude razlogom da mi jedni prema drugima osjećamo netrepeljivost zato što je neko ostao kako on nije mogao shvatiti da treba izići nakon osam i obrnuto. Zašto je ovaj izišao nakon osam? To je dobrovoljni ibadet i znači e, nema potrebe da jedni drugi ograničavamo kada će ko e, ući, kada će ko izaći. Zašto neki ljudi izlazi iz džamije kada se trebate spihati? Ovo je sve u ovom kontekstu, znači teravije. E, Allah Đeršanu e, najbolje znati ljudi izlazi zato što smatraju da je to neispravno. Znači nije preneseno od Božeg poslanika, ali se se nam da je zajedno zikru sa svojim ashabima. Tako da e, ljudi koji izlazi nakon teravije izlazi zato što smatraju da je to neispravno i nije potrebe da zikri. pitanje, neku noć smo na njega odgovorili, ali vjerojatno onaj, možda je ostalo malo nedorečeno. E, ljudi su okasnili u teraviju, pa je došlo nekoliko braći koji su se priključili džematu. Znači, dok je imam klanja u teraviju, oni su klanjali sa, e, znači, u isto vrijeme za njim jaciju namaz, pa smo rekli da nema nikakve smetnje da imam klanja na filu, a neko za njega nije ti, hajde da kažemo, e, obavezni namaz, pa smo naveli hadis iz Buhari i muslima od Eh, Muaz ibn Džebela Allahu ta'ala anhu, da je on s Božim poslanikom znao klanjati farze jaciju, pa bi odlazio u svoje mjesto, u svoje nasilje, u svoje pleme, pa bi im on kao imam klanjao jaciju, njemu bi to bila na fila jer je klanjao već farze kod poslanika, a njima bi bio farz. Pa nema smetnje da imam Efendija klanja eh, znači teraviju, a iza njega neko ko je okasnio na jaciju, nekada ljudi okasni traži parking, jednostavno desi se nešto na putu, pa okasni na jaciju, dođu u džamiju, ljudi već klanjali jaciju. Ljudi počinju klanjati teravi štači. Ljudi će znači stati sa imamom, e, klanjaju se za njim, ali znači oni nijete u svom srcu da je to jacija namaz. <clears throat> Da li je dozvoljeno potirati po obući kada putujemo, primjer radi iz Austrije za Bosnu, pa se zaustavljamo na benzinskim pumpama i tako dalje? Da li je dozvoljeno potirati po obući? Potiranje po obući uzima identičan propis kao potiranje po čarapama i e, potiranje po mestvama. Znači, ako, obuče, ako abdestimo i obučemo čarape na abdesne noge, nakon toga obučemo i cipele na abdesne noge i onda u putu negdje abdestimo i želimo da potarimo po tim cipelama, po cipelama ako Bog da nema smetnje nikakvi udisanje dima u, u, situaciji kada čovjek je prinuđen da bude u nekoj prostoriji gdje neko duhani. Nadamo se inšala da to ne kvari post, iako ako čovjek može to da izbjegava, svakako dobro je da izbjegava i zbog zdravstvene strane, a i zbog posta. Ali smo rekli jedno veliko pravilo da sve što čovjek proguta, a nije mogao onda utječe na to i da kontroliši, inša njegov post je validan, pa primjer radi da vjetar nanese prašinu i čovjek proguta nešto od prašini kroz nos i kroz usta, njegov post je validan. Allah Đelšan najbolje zna identično tome je i e, duhan cigara. Znači ako čovjek prođe kroz neku prostoriju gdje neko duhani ili mora provesti neki kraći period, e, nadamo se inša da je njegov post validan. <clears throat> Imamo dosta puta problem da nam se braća javljaju, nisu uspjeli da ustanu na sehur, e, znači jednostavno naviju svoj mobitel, sahat, jednostavno želi da ustani, ne ustanu i onda sutra imaju dilemu da li im je post validan ili nije. Braću, ma draga, rekli smo, u, toku noći od akšama je dozvoljeno nijetiti. Čovjek da kaže, ja nijetim da ću sutra postiti. Dovoljno je to da čovjek kaže ja sutra planiram postiti. Sama ta činjenica ako sutra ustani na sehur ili ne ustani, završena stvar njegov posti ako Bog da validan. Tako da se nemojte time opterećivati, nisam ustao na sehur, nisam donio namjeru. Samo onaj moment dok čovjek kaže ja planiram ustati sutra na sehur, to je nijet njegov. Tako da bojim se da velik broj braća i sestara e, jednostavno pitanje nijeta malo doživljava više ozbiljnim nego što treba. E, svakako, nijet je sastavni dio posta. Ali nema potrebe da se izgovara, nema potrebe da čovjek stane i kaže, e, evo ga, sad hoću da zanijetim. Sama činjenica da kažemo, naveći poslakšama, sutra ako Bog da postim, to je dovoljno nijeta, tako da ako ne ustanimo na sehur, prespavamo sehur, nastavljamo normalno postiti i naš post je, inša validan. Pitanje jedni naši sestri, e, kada se može klanjati duha namaz? Ja sam nedavno napisao jedan članak o duha namazu i nekim osnovnim propisima o duha namazu. koji ima vremena da ga pročita. U svakom slučaju, e, znači imamo nešto što se zove izlazak sunca. Treba sačekati od izlaska sunca neki 15 do 20 minuta i od tada nastupa vrijeme duha namaza i može se klanjati sve do 20 minuta prije nastupanja podne namaza. Sav period od izlaska sunca do 20 minuta prije podne namaza je period u kojem se može klanjati duha namaz. Duha namaz je znači lijepa na fila koju bi trebao čovjek da prakticira. Čovjek kojim poteče krv iznosa u namazu, šta bi trebao da uradi? E, tačno je da krvarenje iznosa ne kvari abdest. Što znači mi onda e, imamo mogućnost da ostanemo u namazu. Primjer radi, ušli smo u džami, počeli smo klanjati i osjetimo da nam teče krv. Što se tiče šerijata islama, islam nam kaže imaš pravo da ostaniš. E sad je pitanje kako ćemo mi to tehnički izvesti. Ako čovjek ima u džepu maramicu da možda stavi u nos pa da mu prestane krvarenje, tako će uraditi. Znači, ali e, E, nije mu obaveza da prekine e, namaz, ali ako bi prekinuo zato što mu kapa, možda ima mnogo krvi, možda će isprljati odjeću, isprljati džamiju, čovjek ima pravo da prekini namaz, ali mu nije obaveza. Ako to može da zaustavi, znači na neki način kako neće napraviti mnogo pokrita, nekada nekom i malo krvi teče, znači da uzme komadić palomi maramice da stavi u jednu nozdrvu i da završi namaz svoj, nima u tome ništa e, znači loše i njegov namaz je ispravan. Znači rezimiramo ako bi se desilo da nekome udari krv na nos u toku namaza, ima pravo da prekine, zato kako ne bi u svoju odjeću i odjeću e, i međamijski, ali ako može da zaustavi krvarenje, znači maramicom ili na bilo koji drugi način e, i da nastavi namaz, ima pravo potpuno isto. Osobe kojima se daje sadekatul fitr, da li moraju biti praktičari vjeri? Ako bi išli po toj nekoj, hajde kažemo, logici da dajemo samo Sadekatul fitr nekom ko praktikuje vjeru, onda bi veoma malo bilo osoba koji mogu e, uzeti Sadekatul fitr. Sadakatul fitr, rekli smo, u osnovi daje se muslimanima. Tako da znači e, svaki taj insan koji potpada pod potpada pod tu lepezu da je musliman, za sebe kaže da je musliman, kaže la ilaha illallah, ide na bajram, ide na džumu, posti, jednostavno musliman je, inšala njemu je dozvoljeno dati sadekatul fitr. Svakako ako čovjek već Može birati, ima siromaha koji jadnik se trudi, čuva se harama i klanja i posti i šta ja znam odgaja svoju djecu. Svakako smatram da je takvom insanu prioritetnije pomoći dati mu sadaku. Pitanje za zekijat ja ne obećajem, ali pokušat ću ako Bog da e, ako im stići preko sutra, da održimo kompletno predavanje o, znači samo zekijatu, čak da možda izbacimo i učenje Kur'ana i onu besjedu, jer nam je možda potrebno jedno sat vremena da govorimo o osnovnim propisima zekijata. Ali evo jedno od pitanja, e, ako imamo znači e, novac koji nam je pregodinio, imamo drugi novac koji nije pregodinio, kako ćemo onda izdvojiti zekijat? Primjera radi, rećemo evo da je 6.500 nisab kako ga je odredila islamska zajednica. I čovjek je imao na prvog, prvog početak godine, znači imao je po hiljada i do sljedeće godine e, sada ima deset hiljada. po hiljada svakako je pregodinilo, ali ima nekog novca koji u tokom godine dobivao koji nije pregodinio svakako. Šta će taj čovjek urati? Najlakše mu je da dadne zekijat odmah na deset hiljada. Da, znači posto od deset hiljada. Da, ima neki novac koji nije pregodinio. Ali mu je ovo mnogo jednostavnije. Ako to ne uradi, onda mora svako vremena malo računati kada mu je došao koliko novca i opet izdvajati dodatno zekijat, znači za, za svako vrijeme kada mu je dolazio, hajde da kažemo, novac pojedinačno. Tako da kažu islamski učenjaci za ljude koji e, znači, e, štede novac na način da od svake plati e, ostavi nešto na kamaru. Tako da sigurno kada dođe vrijeme izdvajanja zekijata ima, ima novca koji je prije mjesec stavio na tu svoju kamaru gdje štedi i nije pregodinio. Ali je mnogo jednostavnije da on sebi kaže e sad ću izdvojiti zekijat na sav ovaj metak nego da mora svakog mjeseca dodatno obračunavati i dodatno izdvajati zekijat na onaj novac samo koji je pregodinio dodatno. Tako da je moj savjet eh, braći i sestrama koji su tokom cijele godine imali nisab, novca i u toku godine im je dolazio lagano još neki novac kojeg su oni ostavljali na tu kamaru i štedili, da kada dođe pregodinjavanje, da izdvoji zekijat za sav taj imetak i za Allahu pomoć. To je nešto najjednostavnije i, hajde da kažemo, najlakše za njih. <clears throat> Da li je dozvoljeno da čovjek klanja žmireći? Rekli smo jednom, smo odgovorili na to pitanje. Pokuđeno je klanjati žmireći skoro pa po skoro konsenzus islamskog učenjaka, ali ako čovjek ima zatim potrebu, znači kao da nešto ispred njega hoda, kreće se, odvraća mu pažnju, onda nema smjetnje da klanja zažmireni očiju, ali čovjek bi trebao da se prijekava i da se navikava da klanja otvoreni očiju. <clears throat> Da li musliman može pozvati i prijeti iftar muslimanima? Juče smo govorili prekućer na to kada je na jedan brat pitao da ga njegova punica pozvala na iftar koja nije muslimanka. U svakom slučaju, braćo, ma draga, imamo tu jedan moment koji je malo sporan, zato smo rekli ako znamo ko je ta osoba. Pazite, e, znači nemuslimani e, koriste svinjetinu. Pa u toj, u toj ajde kažemo, posudi u kojoj oni pripremaju svinjetinu, oni će pripremati sutra nama iftar. Tako da, e, osim ako insan zaista zna da osoba kojoj ide ga respektuje, da će spremati zajedno, zaista sve, znači bez da će koristiti išta od svinjetine i u, čistoj, e, e, u čistim posudama. Inšala nema smetnje da se odazove, ali ostaje, ostaje taj moment da je Boži poslanik preporučio e, kada čovjek znači, uzme od nevjernika posude koji su oni koristili, da ih treba prvo oprati da ih treba prvo oprati zato što oni koriste i svinjetinu, a isto tako i konzumiranje alkohola. Tako da odazivanje nevjernicima, znači ja bi to stavio u jedan najuži neki moment. Znači ako čovjek vjeruje tom čovjeku i možda čovjek koji ne konzumira svinjetinu ili e, zna da mu neće zaista spremati ništa sa svinjetinom, niti u znači toj nekoj e, posudama u kojima se konzumira svinjetina, e, mimo toga ako čovjek to može izbjeći na lijep, blag način, mislim da je to prioritetni. <clears throat> Ovo su ako tri kraća pitanja i tri su kraća odgovora. Valja li utorkom prati muški veš? Valja. Valja li muško da se šiša utorkom? Valja. I kad se smije nokti sjeći, ima neko vrijeme da se ne smije, primjer, najveći sjeci kad god hoćeš. Znači, ovo su sve stvari koje sam ja slušao od svog djetinjstva, e, su znači jednostavno od sujevjerja i ne smije čovjek prakticirati. Pranje veša muškog, ženskog po danu, na veći, utorak, srijeda, četvrtak, petak, peri kad god hoćeš, e, valja li se šišat utorkom, utorkom, srijedom, četvrtkom, kratko, dugo, šišat, kratit, sve živo ide. Smiju se nokti rezat naveći po dani i zajutra kad god hoćeš znači nema nikakve smetnje što se tiče vjeri i smatrati da postoje vremena kada se može nokat rezati ili ne rezati je neispravno. Smatrati da postoji dan kad se može šišati i kad ne šišati, sve je to neispravno i sve je to vezano za sujevjerje. <clears throat> Imamo jednog brata koji traži savjet, ljudi se osorno odnose prema ljudima koji se vrate vjeri znači on navodi primjer kako imamo ljudi koji su bili nemuslimani kao šeh Jusuf eh, iz Amerike koji je postao nakon što je bio znači eh, svećenik, on je postao znači veliki muslimanski daija i veliki šeh Jalim, pa hoće da kaže zar, zar ne treba da ljudi koji prime islam da ih lijepo dočekamo i to je tačno znači eh, islam jedna od savršenosti islama jeste i činjenica da je pustio mogućnost svim ljudima da uđu u islam i da u islamu postanu bolji nego neko koji se rodio u islamu. in akramakum inda Allahi etkakum, zaista su najbolji kod vas oni koji su najbogobojazni. Tako da ova vjera, Islam, e, jedan njen pokazatelj savršenstva njenog jeste nije ni Arapima, nije ni Turcima, nije ni Englijezima, nije ni Amerikancima, nije ni Bosancima, nije nikome. Već je ona univerzalna, svačija je, najbolji su kod Allaha oni koji ga se najviše boji. Tako da kada neko primi Islam, braćo moja draga, čovjek treba da bude pažljiv prema takvim osobama, da se prema njima lijepo ponaša i da jednostavno prihvati da su to ljudi muslimani. Imamo jednog brata koji piše i malo duže u svom životu, ali u svakom slučaju e, ga je vjerovatno potaklo to da, da je vidio da smo govorili o tetovaži. E, pa je, kaže, ima ljudi koji ga toliko provociraju za njegovu tetovažu da mu kažu ja, kaže, jednostavno džaba klanjaš, ti nećeš u džennet zbog svoje tetovaže. Znači, braćo moja draga i cijeni sestre, moj vam je savjet danas, e, iako vidim da moji savjeti ne piju vode kod velikog broja, e, nemojte pričati o Allahovoj vjeri ono što ne znate. Pazite kako su krupne riječi da neko nekome ko klanja, posti, pokaju. Čovjek plaći, čovjek kaže ja sam se tetoviran, ali sam se pokajao, e, to je mala tetovaža i dođe mu neko i kaže džaba ti, klanjaš, džaba postiš, e, ti imaš tetovažu, ti ćeš u džehennem. Braćo moja draga i cijene sestre, čuvajte svoj jezik da pričate o vjeri nešto što ne znate. Može li biti veći grije da neko ubija u pojam ovog čovjeka koji klanja, posti, vratio se vjeri, pokaju se za tu tetovažu i onda dođe neki, neki beduin, jer ne smijem reći čoban, ljute se na mene poslije čobani, dođe neki beduin i kaže mu ti ćeš u džehennem zato što imaš tetovažu. Ne daj Bože da ti ljudi, da oni slučajno imaju dvije minute mogućnost da ljude uvedu u džennet i sve bi oni nas gurili u džehennem. Tako da, braću moja draga, čuvajte se govoriti o vjeri nešto što ne znate. Mi smo jučer rekli tetovaža jeste veliki grijeh, ali se čovjek o tetovaži može pokajati. Pa smo onda rekli, nakon toga čovjek je pohvalno ako može da ukloni tragove tetovaže kako ga ne bi posjećalo na grijeh, s druge strane kako e, u očima ljudi, jednostavno ljudi ne znaju se pokaju ili nisi. Pa je lijepo da čovjek ukloni tragove grijeha sa sebe. Ali ako ne može da ukloni njegovo pokajanje, može da bude primljeno kod Allaha Đelšanu bez uklanjanja, znači tetovaži sa tijela. Pa znači, savjet mom bratu ovome koji je ovo pitanje, uvažni brate, ako slušaš ovaj moj govor, ne osvrći se šta govori beduini o Allahu i vjeri. Ako nešto hoćeš pitati vjeru, pitaj učene i školovane ljude. Znači, nemoj sebi dozvoliti da slušaš tumačenje vjeri od ljudi koji nisu kompetentni. Da li je potrebno učiti nakon salavata i nakon etahijatu i salavata neku dovu? Ima više dova koje su prenesene od Božih poslanika, ali se letu selam. To je vrijeme inače kada se uči dova, tako da je lijepo, pohvalno, nije obaveza, ali znači nakon što čovjek na, na sjedinju prouči etahijatu, prouči salavate, lijepo i pohvalno je da čovjek prouči nešto, e, neku od dova. Mm, pitanje postavio jedan brat, vjerujem da je to bilo opet e, kao reakcija na ono naše pojašnjenje prekuće ili juče kad smo govorili E, da je zabranjeno nositi odjeću koja je ispod članaka. Pa nam kaže brat, dobro, šta ću? E, imam odjeću već ispod članaka, ali kad želim klanjati, da li da, da zavrnem tu odjeću? Znači, da bude iznad članaka. Zavrtanje odjeći, zavrtanje odjeći je pokuđeno. A pustiti je da bude ispod članaka je haram. Pa je bolje da počini nešto što je pokuđeno nego da postigne nešto što je haram. A najbolje je, brate, da i ne podvrči, već da je jednostavno lijepo, kako smo rekli, odnese kod šnajdera, ako je muško šnajderu, ako je žensko šnajderici, i da znači potkrati tu svoju odjeću, rekli smo da to bude i baš do članaka, inšala na taj način je riješio problem. <clears throat> imam probleme sa vjetrom tokom namaza. Prije abdesta nemam, prije namaza nemam, ali samo u namazu. Šta je savjet? savjete, nemoj se osvrtati tomi. Zar ne vidiš da ne možeš shvatiti, nemaš problema prije namaza, nemaš problema prije abdesta, samo imaš u namazu, šta je to? To su šetanske vese, vesvese kojima se čovjek ne treba osvrtati. Što ih više budete ignorisali, manje ćete imati sa njima problema. Što im se više budete osvrtali, imat ćete više problema. Najbolji lijek za vesvese jeste ignorisanje. Iz tamo našeg ovog onaj, režije nam kažu da privodimo kraju, a nismo došli ni do pola. Potiranje po čarapama, ako čovjek e, potire po čarapama pa skine čarape, obuče čarape drugi, da li može potirati po njima? Može samo pod jednim uvjetom. Ako je prvo skidanje čarapa bilo još u periodu dok je još imao abdest. Šta to znači? Čovjek ima abdest, uzeo je abdest i oprao noge i obuče jedne čarape. Prošlo je pola sata, on je još pod abdestom. Skine te čarape, obuče drugi čarape. On može po tim drugim čarapima potirati. Ali ako obuče čarape, čovjek je abdest i obuku čarape i izgubi abdest, on može potirati. Ali ako skine čarape, gotovo. Gotovo. Nadam se inšala da je to jasno. Da li se zekijat mora dati sav jednoj osobi ili više osoba? To bi bilo nekim siromasima ekstra kad mu dođe neki čovjek koji ima milijardu, izdaja zekijat i on iza tad neki stotinu hiljada, ne znam nija koliko i kaže ja se moram dati jednom i dadni njemu. Nije obaveza. Znači čovjek bez obzira koliko ima zekijata, 100 maraka, 200, 500 ili 1000, ima pravo da to dadni na više osoba. Ali svakako razumijem ljude koji to pitaju. <clears throat> kada čovjek uči, kada čovjek uči e, suru u kojoj ima seđda, ali uči na pamet. Pa ponavlja taj ajet u kojem ima sežda više puta. Šta će? Dovoljno jednom da uradi seždu. Po hanefijskom mezebu je dovoljno samo da prvi put kada prouči ajet uradi seždu i nakon toga koliko god bude ponavljao ajet ne mora ako Bog da ponavljati. Ako se desi da muž preseli, a nije ženi isplatio mehr, ima li žena pravo da traži mehr iz njegove zaostavštine svakako? Znači zapamtite danas, nažalost velik broj naših braća bosanaca ne zna da je mehr kojeg žena traži prilikom vjenčanja dug. Čovjek ga mora isplatiti toku svoga života. Ako ga ne isplati, prije nego što se počne dijeliti i metak nasljednicima, izdvajaju se dugovi, a jedan od dugova je i mehr. Tako da žena ima potpuno, apsolutno pravo da traži da se izmiri znači mehr njenog muža iz njegove zaostavštine prije nego što i ona uzme svoj dio iz njegove zaostavštine. Jer žena u islamu nakon što čovjek preseli ima pravo na svoj dio i metku, ali prije toga se izmiruju dugovi. I prije nego što se vesijet ispuni, uzimaju se ovi dugovi tako da e, znači ima žena apsolutno pravo da traži e, da joj se izmire ovi dugovi. Da li se sada fitr može dati rodbini kao što su dajđe, amiđe. E, mogu se davati znači samo ako potpadaju pod uvjete e, da bi se znači inače da su e, bijeda, da su sirotinja, može im se dati. <clears throat> da li šerija toleriše i male količine mokraći e, i nečistoći? tačno je, ispravno je da šerija to toleriši. Ali čovjek treba da pazi, znači jednostavno, jer nije definisano šerijatom koliko se toleriši. Pa Pazite, kad bi uzeli situaciju da čovjek za vrijeme Božih poslanika je pojašnjeno da je dozvoljeno da se čovjek od velike ili male nužde očisti kamenom. Nemoguće je da čovjek kamenom se očisti ili papirom ili nekim znači, listom od drveta i da ništa ne ostani. Nemoguće. Tako da znači sigurno šerija toleriše određeni e, mali znači dijelove nečistoće na ljudskom tijelu, ali pošto to nije precizirano koliko, onda bi to čovjek trebao maksimalno izbjegavati. Nadam se da smo to pojasnili. Kada nastupa zadnja trećina noći e, u satima? E, u satima normalno kao što se noć znači, duži i krati, tako se i trećina noći pomjera. Od akšama, od akšama zalaska sunca uzmijete vrijeme do pojave zori. Pojava zora u takvimu, znači kada počinje sabah, od akšama do sabaha, to podijelite na tri dijela i onaj zadnji dio, treći, to je zadnja trećina noći. Nadam se da sam vam uspio pojasniti. <clears throat> Olakšice kad su u pitanju žene olakšica prilikom kupanja, da li žene moraju raspletati pletenice? Odnosno, ako ne raspletu pletence, tako je bilo pitanje, e, da li žena mora nakvasiti toliko tijeme da voda dođe do tjemena? Da, znači žena koja ima kosu spletenu i kupa se od džunupluka. Znači, islamski učenjaci pravi razliku kupanja od džunupluka i kupanja od hajza. Allah Žešan najbolje zna, bolje je ženi kad se kupa od hajza da rasplete kosu ako je, e, ako je kosa u pletencama. Ako se žena kupa od džunupluka i kosa joj je zavezana u pletenici, ne mora je raspletati. Može tako znači da se e, kupa, znači opletene kosi, ali mora kosa, mora znači da dođe voda do tjemena, znači na svim dijelovima glavi mora voda da dođe do tjemena. Nadam se da smo pojasnili. Idemo malo brže, ne bili što više pitanja odgovorili. Žena koja je bila pokrivena, nakon toga se otkrije kakav je stav prema toj osobi. Kakav će stav biti? Nema šta da kažemo, braću draga, dosta puta se umaramo sa tim grijesima koje ljudi radi. Radim taj grijeh, hoće li u ili neću. Žena dok je nosila mahramu bila je pokorna Allahu Đeršanu u tom segmentu eh, njenog života. Nakon što je to ostavila, ona je griješna što to ne radi, kakav je stav prema islama, prema njoj, ona čini jedan od velikih grijeha što je otkrivena. Ali može s druge strane raditi mnoge druge, hajde da kažemo, korisne stvari. opet e, seđda, e, tilavet seđda u namazu, ako učimo suru El Alaq, u kojoj je zadnji ajet, e, znači imamo u njemu seđda. Zadnji ajet je seđda. Pa šta ćemo tada uraditi? Imamo dvije verzije. Imamo i više verzija. Možemo da ne radimo seždu nikako, idemo, da idemo na ruku. To je prva. Da ne radimo seždu, idemo na ruku. I, ima da uradimo seždu, pa da se vratimo, pa da onda odemo na ruku. Ima treća varijanta da odimo na seždu, da se vratimo, da nastavimo učiti još jednu suru, pa da onda idemo na ruku. Znači imamo tri varijante, bilo koju da čovjek uradi ispravno i Znači u suri Iqra bismi rabbike, zadnji ajet je sežda. Šta će čovjek uraditi? Ima verziju da ne radi ništa, dodi na ruku kuda nije bilo ništa. Ima drugu verziju da ode na seđdu, vrati se i onda opet kaže Allahu Ekber i ide na ruku. Ima treća verzija, ode na seđdu, vrati se, prouči još jednu suru i onda ide na ruku. Nadam se inšal da je jasno. Osoba neka e, baš pedantna kaže baš mi je tijesno u WC-u pa mi je e, e, lakše se istuširati nego abdestit. Da li se mogu tuširati mjesto abdesta? Kažu islamski učenjaci kada je u pitanju obično tuširanje koje nije znači dizanje džunupluka od sebe, ono nije dovoljno za abdest. Znači čovjek kada je džunup, i uzme gusul po sunnetu poslanika, nakon toga ne mora više uzmati abdest. Ali ako bi se čovjek samo onako tuširao, nije mu to dovoljno za abdest. Tako u ovoj situaciji bolje, e, znači nije bolje, već ispravno je samo da čovjek treba da uzme abdest, a ne da se tušira u zamjenu za kupanje. Da li tetovažu koju imam na tijelu koja je neprikladna malo, da li je mogu ukloniti drugom tetovažom? Haram se ne liječi haramom, Allah Đelšan najbolje zna. <clears throat> Da li žene mogu da nosi e, široki suknja hlače sa tunikom do koljena? Ono što sam ja učio kod svojih šehova i svoje uleme i svojih učenjaka jeste da su smatrali da je ženi zabranjeno da nosi suknja hlače bez obzira koliko bile široke. Tako da svakako bi žena muslimanka trebala da e, izbjegava nošenje suknja hlača a što se tiče nošenja, znači suknje sa tunikom, ako je suknja široka i široka tunika, inšala nema ništa smetnje u tome. E, velik e, broj današnjih učenjaka je dopustio da žena, znači ako nosi široku tuniku koja je do koljena i široku suknju, da inšala u tome nema ništa loše. Je li kraj? Gotovo. Evo još jedno ovo za šeha Safeta pa ćemo prekinuti. Poslušao sam jedno predaje na YouTube od Šeha Safta Kuzovića, kaže da nam je halal jesti meso kod pripadnika druge vjeri. Nisam, kaže, sigurno sam dobro razumjela, pa možete mi to pojasniti. 100% nije ispravno razumljeno. Pokušat ću, a ne obećajem, da jedno od predavanja iako moram vas razočarati, e, najvjerojatnije da ćemo e, ovi naše e, iftarske besjede imati samo do zadnje trećine mjeseca Ramazana, što znači još neki četiri, pet ili šest besjeda ćemo imati. Nakon toga i ovaj Pezić i on hoće malo da pojagi počne i badeti i zikriti i učiti. Tako da ćemo u ovih narodnih nekoliko emisija pokušati da imamo jedno predavanje o zekijatu, jedno o sadekatul fitru i ako mognemo i kako o halal izrani, odnosno kako i na koji, koji način da čovjek, e, hajde kažemo, njegovo meso bude halal, ako mognemo stići, inšala. Ovo što je Ši Safet kazao odnosi se da je nama muslimanima dozvoljeno jesti meso koje zakolju kršćani ili židovi. Pazite, tu postoji razno razna razilaženja, da li moraju kazati bismillah, da li ne moraju, ali znači ono što je dozvoljeno po konsenzusu islamskih učenjaka da kršćani i židovi Znači da je nama njihova hrana, dozvoljena kao što je došlo u Kur'anu, jasno dozvoljava se njihova hrana, a misli se na tim, pod tim pojmom dozvoljava je meso koje oni zakolju. Ne u smislu njihovo meso, već meso koje su oni zaklali. Ako mi vidimo da je neko od kršćana ili židova zaklao u ovcu i kaže bismillah i zakolje, nama je to meso dozvoljeno jesti. E, ovo je jedan od propisa koji velik broj ljudi ne poznaje. Znači, tako je ispravno shvatati ovaj propis kojeg ste čuli od Šeha Safeta, da je nama muslimanima dozvoljeno jesti meso životinji koju je zaklao neko od Ehlul Kitabija. Ehlul Kitabije su kršćani i židovi, ako pritome kaže bismillah. Ovdje se, ako Bog da zaustavljamo, ja sam bio pripremio, tek smo došli do pola, ali jednostavno e, ovi iz režije nas pritišću da moramo ići na iftar. Nadamo se ako Bog da, smo čuli nešto korisno, molim Allah da nas poduči propisima vjeri, da nam olakša e, ovaj ibadet posta, molim ga subhanahu wa ta'ala da nam ukabuli naše ibadete i na kraju subhaneke, Allahume bihamdike, ešhedu in la ilaha illa in stakfiruke ve tubu